Ինստիտուտ ընդունվելիս ուսումնառության տարիներին հասկացա, որ ինչ որ մի երաժշտություն կա կոմիտասան, բայց ես չգիտեի դա ինչ է կոմիտասի քարերն նվագում։ Այդ երաժշտությունը ինձ շատ հաճելի է, եւ ես դա պիտի անպայման տանը ունենամ, պիտի անպայման լսեմ, բայց չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Հետո վերջում բարձրացավ դա կոմիտասի ստեղծագործություններն են, որոնք մշակել է Ասլամազյանը, Թաթու Ալթունյան եւ այլն տարբեր ժողովրդական, պարային եւ երկային իմաստով ու երբ որ արդեն երկու տարբեր բուհերում էր սովորում հերակայում էի Մոսկվա եւ նաեւ սովորում էի Բրյուսել ինստիտուտում եւ առաջին կուրսից ռադիոյում սկսեցի արդեն հնարավորություն ունենալ կոմիտասը լսելու ռադիոյում հաղորդումներ, երաժշտություն, երկ եւ այլն։ Հետո Հենրիկ Մալյան այդ շրջանում նկարում էր կոմիտաս, եւ ես երիտասարդ կոմիտասի հետ կապված վիճակ ունեցա, պրոբաներ, բաներ, ֆոտոբան, բայց ոչինչ չստացվեց։ Ես ուղղակի մտքումս մի բան որոշեցի ով ինչ անի, ես իմ կոմիտեսը պիտի ունենամ։ Եվ տարիներ շարունակ 32 հաղորդում, տարբեր ֆիլմեր, վիդեո, օդիո եւ այլն եւ այլն, ես որոշեցի Սոֆի Դևոյանի հետ բարային կոմիտես դնել, երբ այնտեղ կոմիտեսը չէր կարող, իմ սցենարով եւ այլն դերակատարմամբ։ Հետո եկավ 1700-ամյակին նաև էլի ուրիշ կոմիտաս, մի քանի կոմիտասներ տարբեր երկչույների հետ, վերջին կոմիտասը սրա տարբերակն է տեքստային իմաստով, սակայն լուծումներով, միզանսցենայով եւ դրամատուրգիայով տարբեր վիճակներ ունի։ Սա հիմնական կոմիտասն է, որտեղ հիմնականում օգտագործված են կոմիտասի արխիվային նամակները, իր գրած նամակները եւ իրեն գրած նամակները, պլյուս դրան նաեւ իր մոնոլոգները, որտեղ արխիվում կային բաներ, որ գրքերում դեռ տպված չէին այս վերջին գրքերում, որ նոր էին հրատարակվել։ Այնտեղ կային Եղերնի տպավորություններ, հետո այս երգը, որ լսեցիք, Դերձոտ Կերտան Գլալագին, դա թուրքերեն երգ է, որը թարգմանել ենք հայերեն, հատուկ Եղեռնագետի մոտ եմ գնացել, Վերջինես Ռազիլյան Թուրքերեն չեմ երկի, edeb sizler alçakları բավական է։ Ես պիտի դա հայերեն երկեմ մի քիչ կլկլոցով, որպեսզի թուրքերենի շունչը ստացի եւ դերձորի անապատի վիճակ լինի։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Մի խոսքով ես միջև կյանքիս վերջը պիտի քայլեմ իր հետ։ Տիկին Վերժինին մի նախադասում ասեց. «Դուք կոմիտասին հակրացեք»։ Այսինքն արդեն ունեք կոմիտասը ձեր, բայց ես չեմ ուզում իմ կոմիտասը ունենալ։ Ես ուզում եմ շատ նման լինի։ Դրա համար շարժումներ կային, Նաստելաձե բան ամբողջը Խանջանի նկարը, տեսարանը նկարների ծառին հետ վերաբերվում։ Եվ որոշ տեսարաններ լուսանկարների հետ կապված։ Ինչն է ձեզ մղել մտածելու, որ իսկապես կոմիտասը ոչ թե հոգեկան հավասարակշռություն է։ Որովհետև ես փաստաթղթեր եմ տեսել եւ բանականությունը պատկանում է։ Այո, այո, ոչ մի փաստաթուղթ դուք արխիվում ոչինչ չեք գտնի։ Մեկ եւ երկրորդը ինձ գրքեր ուղարկեցին Բոստոնից անգլերենով կոմիտասի հիվանդության պատճառներն ու գաղտնիքները, երկու տարբեր կանայք Ավստրալիայում տեսնելով մեր կոմիտասը։ Եվ այնտեղ էս կինը հոգեբան լինելով հանդերձ, ընդཐུպ ոչ միայն հասելացիցին է Բրուտյան Հայաստան որով գովերներ են։ Եվ կոմիտասի արխիվն ուսումնասիրել ոչ մի այսպիսի թուղթ չկա։ Ես իմ անճար հալով արկղիկների մեջ 3 ամիս փնտրել եմ որևէ թուղթ, որ գրված է հոգեկան հիվանդը եւ ամբուժելի, այդպիսի բան չկա։ Դրանք սարկած բաներ են։ Բժիշկ Գոնոսին, որ ես ընտրել էի, եւ Դավաճան Թորգոմյանին, որոնք ստորագրեցին Շիշլիի հիվանդանոցում կոմիտասի ճակատագրական փաստաթուղթը, որ նա ամբուժելի պիտի տանել Փարիզ, հեռացնել Պոլսից որպեսզի մտավորականությունը նորից չհավաքվի։ Եվ նրա դատավճիռը եղավ կային նաև Վահագն Դավթյան, որոշ բաներ կային։ Ես դրանք թաքուն ավելացրել էի, որպեսզի դրանք գային հասնեին մեր օրերը, նստած մարդիկ նաև ռեքվիեմից հատված հիշեին, դաստիարակչական պահ ուզեցի ստեղծել, որ եղերնը հասնում է նաև մեր օրերը եւ մենք պարտավոր ենք դա ճանաչել, չգիտեմ, ընդունել, չընդունել, բայց մեր հոգում ունենալ այդ ամենը։ Եվ ունեի նաև իմպրովիզ վիճակներ։ Ես ամեն անգամ նոր բան եմ ինձանից։ Ինչ որ գալիս է։ 3-4 սերունդը։ Իրենց պապիկներից, մամիկներից լսել էին այս պատմությունները, բայց երբ որ արդեն տեսողա լսողական էֆեկտներ լինում եւ կենթանի ինչ որ կերպար է դա ներկայացնում իրենք իրենց գենետիկայում ունեն եղերնի զգացողությունները եւ իրենք ավելի հետաքրքիր ռեակցիա են տալիս Ինչ ասես չվերագրեցին։ Բանից բարձվում այդ հոգեբուժարանում վակցինան չի եղել, պինիցիլինի 48 ֆին է եղել։ Այս մասը մարդու եղել է այս մասը թարախակալված, որը արյան վարակում ատվել, ուրիշ ոչ մի բան։ Հետո 48 թվականին պինիցիլինը հայտնաբերվեց եւ այդ բուժումը եղավ։ Իսկ ինքը կոշիկները այնքան անհարմար եւ կոպիտ են դրել, հարել է այս մասը եւ շատ հիվանդների։ Մարդը վարակում է ստացել արյան։ Իսկ որոշ ապուշ հիմարներ Կոմիտասին ինչ ասես չեն վերագրում։ Ես գիտեմ կոմպոզիտորներ, որոնք հենց Կոմիտասի անունը տալիս ես մեռնում են այդ մարդիկ։ Դե լավ էլ է հերիք հայել է, սենց բաներ։ Կոմիտասագետները արդի ձեր ներկայացմանը եղել են։ Ոչ, ոչ մեկը չուզեց գալ, որովհետև իրենք մտածեցին այդ Կոմիտասը մերն է, մենակ իմն է։ Ոնց իրավունք ունի։ Սեփականաշնորհել հա? են։ Սեփականաշնորհել էին, այո։ Քեչել գան, ես քանի հայկական համայնք տարակոմիտաս ներկայացրեցի, թող իրենք մտածեն դիրք գրելով արխիվից նամակները սոտի մոտի տպելով եւ իրենց անունները վրան գրելով։ Ինչ է դա նշանակում։ Բա ուրա քո եզրակացությունը, քո հետևանքը, քո հետոյի կոմիտասին փառաբանելու կամ որոշ երևույթներ վերլուծելու կարողությունը չէ որ դուք ինձանից ģեր գրագետեք երաժշտության իմաստով ինչու չեք անում իմ հալով ես կարողացա գնալ մտնել ուսումնասիրել եւ իմ չափով հասկանալ հիմա որովի մեկը հետս խոսում է ես բոլորի պատասխանը կարող եմ 5 մմ տալ մնացածը իրենց գործ վերացնա, իմ գործը չի։ Ամենայն հայոց երկի վեհապար, այսպես են ասում կոմիտասին, հայոց երաժշտության աստված, այսպես են ասում։ Դուք մի բառ հայոց երկի հովիվ սովորաբար այդպես եմ կամ իմ ներկայացումը երկու վերնագիր ունի՝ կոմիտաս կարոտի գրոնք կամ հավերժի ճամփորդ։ Ինքը հավերժի ճամփորդն է։ Մենք փոշի կդառնանք, բայց ինքը ինչ է մոլորակը կկործանվի ինքը կլինի։ նամակն ես 1896 թվական մայիս Իջմիածնի ճեմարանի տեսուչ Կարապետ Կոստանյանին Հարգարժան պարոն Կոստանյան վերջապես կատարվեց վաղեմի երազանքս վերջապես հասավ բաղձալի պարտը իմ ապրած ողջ գիտակցական կյանքում առաջին անգամ զգացի երջանկության արցունքների գինը, արցունքներից հարմը ահի, ահի, տարապած, բայց երջանի։ Բայց ինձ առավել անհանգստացնում են Էջմիածնից ստացվող նամակները, որոնք շարունակ, շարունակ, շարունակ, անդախար հիշեցնում են իմ դերադարձի մասին, բայց ես գիտեմ, որ պարոն Մանթաշյանցը երեք տարի էր խոստացել, որպեսի ես ուսումասարն էի դարձյալ ոգևորականներ, դարձյալ թագարդներ, բայց ինչ էլ լինի, ինչ էլ լինի, ես մի աշխարին ապատության, որ դա հայ ինքնուրույն երկ, որ հետապեն երկը ոչ քրդական է, ոչ արաբական և ոչ էլ թուրքական, հայ երկը ինքնուրույն է, հայ երկը ծնվել է հայի հոգուց, մարմնից, Անունից հայ երկնամ մարը, ահ դրում, դրում, քանի քանի աշխարների վրայով չարար գնացիր, խոսվածարի երգալ, բայց չվերադարձան ինձ սպիտակ տվերով տրում, իմ կարոտի տրում, և ինչու ենք մենք կարոտում, ինչ է կարոտը, տրոտեցվում է հեռուներից, հեռու հեռավոր աշխարհներից, մի պայծառ գիշեր, երբ դու խաղում ես քո երազանքների հետ, նա կամացուկ մտնում է քո սենյակը և քեզ դատապարտում սիրո ու հավատիս տվուկ դառնալուն, հայր երկիս տվուկ դառնալուն, սիրած մարդուն տվուկ դառնալուն, երկնքին, հորին, արևին տվուկ դառնալուն, բայց ինչ էլ լինի, իմ երկը հայ երկնան մահ է։ Ուրիշը Փարիզի սլավատը, հրաշքրանք, այստեղ ես տվեցի իմ ամենահրաշք, ամենաչեխնակ համերկներից մեկը, համերկներ, դասախոսություններ տարբեր սրախներում, իմ սիրելիներ Արշակ Չոբանյանի Մարգարիտ եւ Շուշանիկ Բաբայաններին, Սանուիներին, Արմինար Շարմուրատյանի աջակցությամբ առաջնակարգ երկչակում այս հավելելուց հետո Փարիզում տվեցի ամենանշանակալի համերգս դեպրեցիոն դարիչներ տարերին հոտ դեպյուսին Ռոմեան Հոլանը Փարիզի հանրաճանաչել է ճշտագետներ երաժիշտներ հուզիչ էր բախը մի ամբողջ Հայաստան պիտի ներկայացնեի, մի ամբողջ փոքրիկ մի բուր Հայաստան, հայոց սարեր, հայոց երկ, դլգլան աղուներ ու մասիսներ, մասիսներ, վեհապար, մանուսակներով բրդած, ամերգից հետո գլուխ տալիս բեմ է բարձանում փարիզի փոքը, բոլորս դեգլսին, աստվածին զարմացել էի, աչկերս չէի հավատում, բացրացավ բեմ, մոտեցավ ինձ, ծնկեց և համպուրեց պարաջայիս պեշը, հետո վերկացավ խրողջ ձայով, շրջվեց դեպի ժողովորդը ու ասաց հայր կոմիտանս եթե դուք գրեիք միայն Անտոնին, դա էլ բավական է, որ համարվեիք աշխարհին լավագույն, լավագույն կոմպոզիտորներից մեկը։ Ես խոնարհվում եմ ձեր հանճարի առաջ։ Աստված է։ Իսկ դուք այստեղ, իսկ դուք այստեղ մի մեծ լայն վերանով կորնում եք Տոմիտասը խելագարվել է, Տոմիտասը խելագար է, Ես հատուկ նկարվել էի Մանթաշյանցի դաշնամուրի վրա, Բերլին գնալուց առաջ տեսարան էի պատրաստել, Փարիզ եւ Դեբյուսի, որ ես պատմեցի։ Ֆիլմեր եմ փոխել 2-3 րոպեանոց։ Եվ անմահության մի ֆիլմ կա 2 րոպեանոց, վերջում համր գնում է մեր մասունքները՝ խաչքարեր, ձեռագրեր, նուռ, լավաշ, կոմիտասի ամբողջ իր կյանքի նկարները, ֆոտոները։ Լույսը խանգարեց, որպեսզի մենք ունենանք դա մեջերը մտնելու։ Ամենայն դեպս ուզում եմ ասել այդ գրական աշխատանքը, որ դուք կարելի ասել թանգարանային։ Ես տանը կոմիտասի թանգարանն եմ իմ գրապահարանի մեջ բաղած գրքերով։ Աշխարհում ինչքան սկսած Լյուսի Թարգյուլի կոմիտասից մինչև մեր օրերի կոմիտասները։ Ես գնացել եմ գրադարան, եթե չեմ գնել, վեցրել եմ եւ ասել եմ չեմ տալու, գողացել եմ ու վճարել եմ։ Ու հիմա իմ տան ունեմ մեծ գրադարան։ նույնիսկ դեսորիանը պատում, նույնիսկ դեսորիանը պատում հայը մերնում էր, բայց հայ երկը միշտ մնում էր նույնը, ծնվում էր հայ երկը, այ այսպես հայ դեսորիանը պատում կայլում էր, կայլում էր, կայլում էր, ու նրան ջուր չէին տալիս, ջուր չէին տալիս, հա, մերնում էր, բայց հայ երկը ծանք հայր երկը միշտ ծնվում, ծնվում էր, ծնվում էր նույնիսկ տեսնուրի անապատում, հայր ոսկով էր դարնում, բայց երկը օթի մեջ հրշտակների պես երկում էր, արցնում էր վերև, ապացների մեջ պտոտվում էր, ու սավրի, ծավրի սավարտների իչնում էր ներքև, ու նորից հնչում էր հայ երկը, դերզորի երկը, դերզորում ծնված երկ, بزور الحمد lakin Mevli çakırım ohbagin Lüsmecina bahar nizlu Çampın bırak avazi Ուսմը չկա, որ վարվի, չակում վրա, բացի չեմ լինի։ Ասեմ իմանաք, ինչ եմ լինի, իմ ժողորդը կեսնակ է, իմ ժողորդը հրաշք է, աստվածատուր է, հոգիկ է նրա մեջ, և նրա հոգին ոչ ոք չի կարող սպանել։ Սուրպ է հայրենիքը, հայրենիքը մեր հացն է, հայրենիքը մեր լեզուն է, Եվ ամբողջ աշխարհի հայերը խոսում են այդ ոսկեղենիկ լեզվով, հայերենով։ Հայրենիքը նաև մեր մանկների է բողերուց։ Հայրենիքը մեր հացն է, մեր պապերի գերեսմանն է։ Հայրենիքը մեր անցյանն է, մեր լեզուն է, լեզուն է ու հայրենիքը, հայրենիքը ու հայերքը։ Ես գիտեմ, որ մի պայցար օր իր սովորական օր, երբ արևը բացվի հատուց աշխարհի վրա։ Ես գիտեմ սովորական մի օր։ Լավս է դուք ինձ աղջուբաբել եւ խավիտախանում։ Իննա իրի երկրի վրա պիտի լույս ցակի, բայց ան լույս, լույս, լույս, որին հոգին միշտ տարոտ անած այդ լույսին Իսկ այդ որ քարե ուղեղն ասել, որ մենք պիտի ներնենք։ Որ քարե ուղեղն ասել, որ մենք պիտի ներնենք։ Հա։ Ուզում եք սպանել բարեկացում։ Ուզում եք սպանել քորենացում, ուզում եք սպանել վարդանին։ Աբարդյուն, աբարդյուն, երկրքին աբարդյուն։ Մենք պիտի ապրենք։ Մենք պիտի ապրենք, լսում եք։ Մենք պիտի I pray